César Neto Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Acústica. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largada as praças. Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto você não volta eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba oh, oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza oh, oh, oh. tentando apagar fogo com gasolina. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrasar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Planejando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco apaga. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca vaca. Enquanto eu não volto, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh. oh. de você bebida não amenizar oh oh, oh, oh, Tô tentando apagar fogo com gasolina oh, oh, oh, A falta de você bebida não amenizar oh, oh, oh, Tô tentando apagar fogo com gasolina oh, gostaram desse vídeo, foi feito com muito carinho para você, né, que isso aí. Ó, aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação. Para quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as músicas, novidades que a gente lançar no nosso canal, você vai ser o primeiro a saber isso aí. É. O YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo. Então, não, não, não se esqueça, hein? Beijo, não, valeu, bora curtir.